eginezake kontuen gorteak gauzak uh, eta sanoki ikerten dituela, hori bedeen bada frantziako estatuan, gainateko urratxetan urrundabiltza errepublika sano baten bidetik, Beraz zor egan ditu hiru gauza bereziki, aldeatetik operazien hori bizikik ari zela, eh, beraz gosta ikuste oroar eh, bos miliar eurotik gora gostako da, zinituko delaik. Eta komplikatua, eta jendearen ez eh, hain eh, beharrezkoa nahi bada. Eta egia da beharrezkoa zendako zen beharrezkoa olako kontailu berri bat, adimentsua, inteligentia espantuka errandutena, e, hain ongi ibiltzen diren kontailuak eh, baditu eta bereziki ikusi zor eh, balioa ondi batzua hausten dituztela urrasori emanez. Pentsatzen alda, e, eh, kontu gorteak egindako oharra hauek betire, oharra aholku batzu direla, gobernuaren zako ez direla e, bortxaz bete beharrekoek, e, eh, nola baiteko erakinik izanen dute edo segituko du kampaina honek berdin-berdin? Bai, ene ustez, eta kontu gorteak emaiten ditu, ohar horiek biztiki gutitan kondutan aktuak dira. Eta hemen emirizek bere lana segituko du berdin berdina ene ustez. E, naiz eta, e, eh, mendezagun, memento amaduzte ezarriak eh, zorzi e, kontailu berri, horrek erren nahi du zorzi milion kontailu onak zirenak hori botatzen dira, xautze alimane da, e, orotara ezarri dituzte 2000 ogoita laua bitaztean, ogoita amalau milion kontu, ga, eh, kontu gailu nahi bat eh, beraz sekulako lana da eta horrek ekatzen die sekulako diru irabazten abistan da eh, kontailu bako txea erraiten dute ez ez doainik da eta ez da pagatzen testo bai gaina tirrit horra gezen da e, kontailu bako txea fakturazio aldi, aldi oro pagaraziko dutela egun eta euro horraiko sifrakola agertu dira Beraz, uh, ene dizentzat dizan da sekulako azera dela, eta horrek bon betiko jadanik gaipatu dira irratitik anitzaldiz, betiko eta gaitzak eh, berekin eh, ekartzen ditu, eh? Zure ustez, e, sortu den aurten e, udauntan eta udaberri sortu den mugimendua e, linkiko kontra kontra, herri ezberdinetan, e, inarroziko du txosten honek, e, olako, e, piste bat izanen da berriro? Pai, eh, eh? Bai, pentsatzen dut mugimendu horiek denak eh, indartuko direla eta jende gehiago behar badak jende gehiago sustengatuko dituela. E, kondutan hartu behar da, beraz, kontailu horiek ekartzen dituzten ondorio txarrak, praktikoak, materialak dira, etxe, etxe tresnetan, edo tresna elektronikoetan, eta gaz, eh, nola errenen dut, eh, kalteak egiten dituztela, fusibio bat zeuroztak izer, pieza jauza bat erre erreazten, eta holakoa, gero beste kaltea handi bat eh, hori ikusten ez dena mementoan, baina jadanik e, medikuntza mailan finkatua dena dudarik gabe da, ugin elektromagnetikoek usten duten kaltea personetan osasun aldetik, Eh, pertsona guztiak ez gira berdinak batzu badira biziki eh, beratzak hipersensibliak direnak eta horien dako uin elektromagnetiko horiek kaltegarria dira eta luzara kanzerrak zorrarazten dituzte. Eta hori hainbeste taraino sinesgarria da asurantza kompainientzat, zenta kompainia ongiek ez dute gehiago asuratzen olako kalterik, olako kalte ordenik, uste bat, amianto arekin gertatu zen gauza bera amiantua da, ez da askoantzek ez dute beren gainazten eh, ekazitxakean gaitzen gatik. Eta orduan, hemen gauza bera gertatzen da jadanik. Beraz, ikusi kalteak eh, nolakoa nolako diren. Justukio linki kampaina horren karira, ze egiten aldu kontsumizale batek, herritar batek, bere etxera egiten direnean kontagailua aldatzela tozela erraiten baldin badiote. Zein bai. da protokoloa? Bueno, ba, orduan, hori egiten dela egiten dute eh, beharrezkoa dela. Hasi ziren erraiten legezkoa zela. Gero ikusi zuten ez dela posible hori sakatzea. Beharrezkoa dela eta ne hondik ez da beharrezko tasunik. Ez da beharrezkoa gauza bat. Hori erabakioet baliatzen dute beren alde hartu dutena, behin ere debotatuen biltzarrete bastu ez dena. Eta beraz eh, hor kontra egin behar da. Eh, ez, ene kontailua ongi dabil, nik ez dut beharrik. Eta hor behar dira urratxak bete... Eh, nola erranen dut, eh, idatzi iskiriatu behar da gutun bat zertifikatua eta ala gizortako bat dira betetzeko. Eh, gero jakin behar da, eman dezagun, ba informazioen emailan, hori jendearen zat, eta hauski batzu, asiet irela jadanik, <clears throat> kalte horien gatik, eta hauski batzu ere irabaziak izan direla, han edo hemen. Uh, eman dezagun kasu berezi bat, uh, agertu dana ere, eh, kontailu berri horiek sortarazi zuten kasua, han edo eman izan da estaduan ere, eta Kondatzen dute, uh, nun erranen dut, tebeken. Tebeken, uste dut, sortzi zute kasu izan dira, eta ausitegietan, beraz, Gal, bai, onartuak izan dira kasu horiek uh, realak zirela eta kondenatua izan da hango kompainia, eta ehun mila harritu hori leitu duz ehun mila kontailu linki aldatu behar izan dituzte. Bon, erraitiko da, beraz, eh, hor, gerotak jende gehiago hartiko da agian hemen ere, horren kaltetaz, gero, eh, etxe barretako informazioa, norberaren informazioaren uh, eh, eskubidea eh, norberak beretza eta txikitziaren uh, eh, eskubide hori eh, jauztian pastua da erreski, eta beraz hor hemen ere elkartiak sortu dira, eta bilkurak egiten dira, manifestalioa batzure egin dira edo hemen, eta bon, horiek denek deitzen dute kontra egitea olako urrazuatik. Herriko etxean, eta kontseiluen jarrera uh, linki kontragailuentaz badira gauzaz berdin batzuk lege legeen eh, arabera ezin dela kontra egin Bo, zein da pixka bat eh, herriko txek hartzen ari diren jarrerak? Herriko etxe handana batek, ez egit horretara frantzes estatuan zenbat izanen dire, maina mora eman ezagun, aire da botatzen du laburon bat herriko etxe gehiago izan da usteot, eta kontra egin dute, eta e, nik entzun tanak hausi batzu ere irabaziak izan dira. Gero hor e, badira eh, orai abokatu buleguak e, piskabat hausi horien prestatu igenak eta beraz e, horiekin pentsatzen dut hor hausi e, bideak gero eta gehiago irabaziko dira.